de noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. Cásate con mi amante si yo me muero. Cásate con mi amante si yo me muero. Rondadora, rondadora de mi corazón. No voy solo, no voy solo, no voy solo, no. No voy solo, no voy solo, que voy con mi amor. sale el aire, el pandero está roto, le sale el aire. Déjame tu pañuelo para taparle, déjame tu pañuelo para taparle. the Mi corazón se cierra, toma la llave. Mi corazón se cierra, toma la llave. Rondadora, rondadora de mi corazón, no voy solo, no voy solo, no voy solo, no, no voy solo, no voy solo. ahora? ¿Me oyes? Empezamos entonces. Vamos allá. Uh, queridos oyentes, escoitantes, como, como digo, que os ointes son aqueles que, eso, escoit, solamente uh, oen, pero os escoitantes son aqueles que, ademais de, de, de, de, de oír, pois poñen atención ao que facemos. Vou presentarvos a, o, o grande Rafa, Rafa que o, o, o, o dono, o, o fundamental de Radio Monforte. Moi boas tardes, benvido, Rafa. Moi boas tardes. O primeiro pensar, eh, preguntar, eh, que tal o Santar? Hombre, eh, en, en, en, en Pantón, que eh, fixerome distinguir Ferreira sí. de, de Pantón. Que Ferreira, Ferreira Pantón é a capitalidade, imos a decir así. É igual que como Vizcaya, capital de Bilbao, onde sou yo original, pues, pois, eh, aquí o mismo. Eh, Por exemplo, Monforte, a capital é Monforte. Eh, Sober é Sober, pero ten a particularidade de ser o que é o Concello completo, Pantón e Ferreira. Ferreira é a capitalidade. Vale, Pois ben, eh, eh, un, un sitio estupendo, mágoa do, da chuvia que, que nos claro. Eh. impediu... De... Pero tivemos dúas intervencións importantes que despois, ao final do programa, como xa me dixo o, o noso técnico, Kiko Belinchón, que acabamos de mandarlle tanto por por WeTransfer como por Gmail, xa me contestará, xa me dirá el exactamente si, si xa ten recibido. Eh, e o que eu quería era pois eh, comentar contigo, Rafa, algo moi interesante e moi importante, que é que fai Radio Monforte, porque é unha emisora individual, sí, particular. Eh, eh, bueno, vamos a decirlo así porque no van a entender seguramente que una gran parte da audiencia. Eu soy un autónomo autónomo, pero claro, non dependes da, da administración. Non, eh, é, como un autónomo de unha tienda, de un comercio, de calquer negocio, o que pasa que medio de comunicación. Mm, perfecto, unha cousa extraordinaria. Que ademais, digo que, vamos, considero que eh, mm, eh, quizás a administración te ten moito en conta. Eh, a ver, eh, eu veño da administración, eu traballei para, en principio para a Radio Nacional de España. Mm. Despois, cando pechou, pois para unha gran cadena, ata o año 2020, que foi cando chegou a pandemia, e, bueno, pois como moita xente quedou sin traballo. Entón, de, bueno, ahora que fago? Pois non sei facer outra cousa, a verdade que non sei facer outra cousa, máis Comunicación. comunicar, ah, exactamente. Sabes. E foi cando mirei as posibilidades, indudablemente non te dá a administración, non te dá unha eh, una licencia para transmitir como é habitual por frecuencia modulada, por exemplo, pero eh, o tema de internet, pues pois, simplemente con que ti te fagas autónomo e pagas os impostos correspondentes, podes facer esa comunicación. E además, hoxe en día, eh, aí está esencial, a internet esencial. Precisamente te podo comentar que non é un solo eh, establecimento, negocio, incluso posto de traballo en Monforte que teña unha radio convencional. Todos escoitan por internet. Entón, ti tens que estar onde estás, xente. Tedes unha aplicación, entonces que eh, sí. coa, coa, coa que a xente no, pode escoitarte directamente. Máis máis doado, porque a xente descarga a aplicación. Ti entras eh, no buscador, no Google, que o Deus de internet sí, eh, sí, sí, sí. le dis, le dis o le escribes hai xente que fala, outros que Radio Monforte, ni W ni, ni nada pero Radio Monforte, os primeiriños Muy ben. sin pagar, eh Sin pagar. pagar. claro. Eh, no, por... pero que refiero que si pagas te posiciona mellor. Entonces é eh, porque ten eh, moita cantidad de entrada que entonces Google te, te posiciona os primeiros dentro de ese No, eu digo eso porque, claro, a aplicación tampouco pagas por ela, non? O sea, sí, pero, xente pero, pero que moi complicada. Non, é máis ¿eh? reticente. Sí, sí. Descarga tal, dar claro. tres volteretas para... No, digo porque no, no, no móvil sí. é moi, moi, moi doado, vas camiñando e podes escoitarlo mediante mm, claro. a aplicación. Pero... E o que faz cando entras en Google te dá opción, ou todos os móviles te dá opción de, de situar un escritorio, esa te o... Vale. Entonces, baseas o teu traballo de, de comunicación tamén nun mínimo de, de soporte económico que, que mm. mediante, mm, non sei, publicidade, radio, mediante... Radio, radio local, comercio local. Traballamos en consunto. Mm. Eu promociono que o comercio local, as tendas, a tenda de lado, a tenda de centro, ou empresas, empresas que se quieren eh, promocionar. Entonces, Pero algún concello tamén conta contigo. Sí, eh, sí, Pídenche... O de Pantón, precisamente, o de Sober e os de Monforte, pois pues, foron os que lles presenté a proposta, e eh, a consideraron que era interesante, Entregastes un acordo económico para que, para que para que ti poideras eh, publicitar. Por exemplo, a, a nosa entrevista de hoxe, as dúas entrevistas sí. que tivemos hoxe, pois pues, falas de publicidade no seu momento, é dicir, ditirálas tamén na, na, en Radio Monforte. Exactamente. ¿no? Nós traballamos con estes tres concellos, eh, o, o convenio, por así decirlo, a proposta eh, eh, mensual, todo ano, é promoción da cultura, das actividades deportivas, de tal. O sea, nós non facemos eh, temas políticos. Simplemente uh -huh. nos basamos en eso en todo o que sea interesante para o veciño e os visitantes, como se, pois, pues, por exemplo, moitos visitaron esa mostra de viños da Ribeira Sacra de, de Pantón. Que, por certo, había moitas adegas e dixeronos que ainda faltaban algunhas sí. porque non puideron aportar a súa colleita deste ano e, bueno, parece, parece pero, bueno, que, que é unha representación de, de, de moitos mm, viticultores, adegueiros que, que eh, amosaron así o seu traballo extraordinario que eu non son bebedor, pero que, bueno, que estivemos ali escoitando... Quedaste fascinado. Fascinado, <laughs> fascinado, sí, sí, sí. sí, sí. Por certo, fa, fa, falando de fascinación, tes unhos estudios eh, extraordinarios, además con unha insonorización moi, moi, moi feiticeira falta yo o reloxo que teñen casi todas as... <laughs> Sí. <laughs> sabes? O, o reloxo, pero como traballo con seus ordenadores, tengo seis reloxos sí. que miro o, o momento, eso claro. sí que é verdade. No, digo por... por, por, por... Ah, bueno, para que... Escuta, um, tamén entonces... He falado que temos aí, aí temos licor café, temos viño pero... da Ribera Sacra, temos eh, orelles ainda de, de entroido que nos quedaron aí, que non as probaches. Aí, despois, aí. despois danos tempo de facer merendas. Pido, pido eh, perdón ao técnico que tamén non merece. Como sempre digo, sin os técnicos nos non somos nada. Eh? Claro, claro, no, yo tengo un técnico de primera mano. Eh, pues le vale orellas e le eh, todo, una botella, le vas a levar una botella, dices, mira, eh, Kiko, vale si una botella para ti, ¿eh? Vale. Da <laughs> a ver, a ver si me cabe no, maleta, a ver si me cabe maleta. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Que, eh, valorando, o, sea, poniendo en valor o, trabajo que te esta esta fascinación de de, de estudios mm, faltache unha, un espacio para facer grabacións a, parte ah. por, por o feito de que se si ven unhas pandereteiras e tal porque que non, aco, ah, bueno, con non aquí, acoplen isto non? Bueno, aquí temos metido un un, un un grupo de gospel africano La Feria Medieval, venían de África que venían haciendo una cosa solidaria para recaudar fondos, una asociación. Tuvimos una Feria Medieval que es un aquí, eh, y os mm, eh, participantes contratados que no podían salir porque los trases no llegan tal. pues, aquí, Vinieron voy a buscar un traje, Metimos aquí, estuvimos toda mañana emitiendo música medieval muy, muy. Casi gospel. Dice, bueno, yo <laughs> imagina o, o, gospel deles de este grupo africano con, con el que se podía facer verdaderas maravillas. Aquí ha estado artistas como Lucía Pérez, sí, sí, que además hombre, en, grande, grande. a Madrid de Radio Monforte, o Irmán, Vizcaíno, han estado aquí. Pois son, son asiduos da nosa emisión ali tamén en Cataluña. Escoita, pois a outra cousa que tamén me fascina son esas representacións fotográficas que, que, que son premios, quizáis, non? Sí, son de, como te comentaba, eh, o sábado sempre facemos eh, a entrega dos premios do concurso de fotografía de viticultura heroica que levanos a Mar López Otelo, mm. que tamén que falaches, outra, a, outra. autora deste libro. Eh, bueno, Desgraciado pues, Exactamente, pois pues ela fai unha exposición e despois cando o ano seguinte que retira, pois pues as trae por aquí, as ponemos aquí, afora, aí na pared. E é unha cousa tamén que nos arropa, non? Mm. Porque un estudio non temos, bueno, sí, realmente temos ventana a rúa, porque nos Una cosa que contaches es que estamos a pie de rúa, non estamos en un piso. Sí, sí, como Radio Samboy, eso, eso, eh, eso está fantástico. O feito de que teña pu, mm, mm, posi, posibilidades pública, posibilidade pública é sí. importantísima, fantástica tamén. E esa radio dos anos 50, Ay, tamén te seguí un cor, aí. Aí está, está bonito. Eh, como decimos, pues temos aquí a sección de para recuperarse, aguas, viños e demais. E además todo isto son agasallos do ointes. Ointes? Sí, do ointes que... Bueno, algún, a, a, algunha empresa tamén, non? Eh, bueno, esta famosa de, de Chantada, que estivemos facendo, facemos un obradoiro e vino un día, pues, o, unha persona que levaba todo o tema de redes sociais de promoción de as mariñeiras. Ajá. Entonces, bueno, nos... Home, as galletas Mariñeiras é unha representación ah, tamén estivemos con él, tamén estivemos con el. Son son moi participativos e colaborativos, sí, sí, moitísimo. e, e, as galletas mariñeiras é un é un, manxar, non? Porque non ten nada que ver co, co pan tradicional nin co pan de, de, de molde, non? Sí, e entonces, as, as orellas que as traía eu porque aquí facemos unos obradoiros, unos talleres tamén de radio, Eh, con con de la Asociación contra o Porque nos, gusta también cuando nos propone una cosa solidaria, vimos a hacer Colaborar, colaborar. Exactamente, Entonces, para que merendaran. Eh, no mes de, de íbamos a hacer aquí por primera vez se va a hacer en Galicia carrera contra e, Oela para recuperar eh, para recaudar dinero para temas de ELA. Una investigación, exactamente, una rapaza, bueno, con su hermano falleció de ELA, se puso en contacto, o sea, de Cangas, eh, se puso en contacto con nos eh, adelante. De hecho íbamos a ver sin dormir, porque tenemos una, una festa en Vigo, entonces íbamos a ver sin dormir, pero por la causa hay que estar ahí. hay e que a radio, como medio de comunicación, tiene obligación, pero también tienes que tener corazón con todos este temas tanto recollemos tapones, tamén te sorprendiste co tapones, <laughs> tapones, entonces una cosa que tenemos que, que si tenemos comunicación y podemos hacer eh, que a xente saiba de todas estas propuestas, que además, vamos a decirlo, desgraciadamente nos puede tocar a cualquiera, en cualquiera momento, con alguén, conocemos en alguén pues, que un canto, conocemos alguien que pues, ten un problema de, de cosa, pues eh, a radio tiene que estar aí. Que más bonito, estar sí. con os a radio local, todos os temas locais eh, para, para eso, para, vamos, para eso, asociacións, equipos deportivos, aquí temos campeóns do mundo, eh? de taekwondo, campeones do mundo. E, eh, e eh, tamén on, eh, vin ali na, na, na, na feira, sí. feira do viño, claro, lógicamente, a 30 feira do viño de, de, de, de Pantón, tamén vin outro campeón español de... Tiro con arco, exactamente. É eh, unha cosa que podes pensar que que no existe. hay mucha gente, te digo que hacemos una enquisa y un 90% de la gente no sabe que tenemos aquí una asociación de tiro con arco y con un campeón además de España. Tenemos campeones de piragüismo, tenemos campeones de, bueno, de muchísimos eh, deportes y hay que contarlo porque las cosas pues, si no se contan, si no se comparten, la gente no se entera. Entonces eso que, se gente ido saiba que aquí aquí se celebra un campeonato de España de taekwondo, de voleibol, somos unha gran potencia aquí, o que pasa... Ademais, é unha cidade, eh, bueno, unha vila, sí. Monforte, que tamén... Ten, ten o título de cidade, eh? Que ten un parador nacional. <laughs> Sí, sí, sí. Además... Un parador nacional. Ademais, de, de, con acceso económico bastante eh, importante. Quer dicirse que que non é dos do, dos máis caros, un, como un hotel de, de sí. pero a recepción extraordinaria, eh, estuve visitando xa nun, nun momento, no, hai tempo, eh, E é precioso, é unha cousa... Sí, además, bueno, está caronda do que a imaxe de Monforte, que entres por onde entres a Monforte de, de, de Lourense de Santiago, se ve esa torre de homenaxe. Torre de homenaxe, sí, sí, sí. Bueno, que se parece? Ah, como o, o, a comunicación é importante, de, eh, eh, seguiremos falando contigo, Rafa. O, o, dicimos ya a noso técnico Kiko que poña un bocadiño de radio para ir audiando eso. Ah, música, ¿no? E dices para Kiko, o técnico, unha botella de vino. É que non sei, non sei se me che si, se, se xa, falaremos de xo. No, no, leva dous, unha para el e outra para ti. Kiko, eh, música para poder adubiar isto. Veña, adiante. Eu só queria ter